Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girna pusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną šitų mažutėlių. Taigi sergikitės. Jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį ir jeigu jis gailisi, atleisk jam. Jei jis septynis kartus per dieną tau nusižengtų ir septynis kart kreiptųsi į tave sakydamas gailiuosi, atleisk jam. Apaštalai prašė, sustiprink mūsų tikėjimą. O viešpas atsakė, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Kas iš jūsų, turėdamas samdinį ar toją ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako, tu jau sėsk prie stalo. Argi nesako, prirenk man vakarienę. Susijuosk ir patarnauk, kol aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Taip ir jūs, atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Keliaujant į Jeruzalę teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko dešimt raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė, Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos Jėzus pasakė, eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Vienas jų, pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė, argi ne dešimt pasveiko, kur dar devyni? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę kaip tik šitas svetimtautis. Ir tarė jam, kelkis eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino, Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakys, štai ji čia arba ten. Juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų – Jis tarė mokiniams, ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę žmogaus sunaus dieną ir nepamatysite. Jums sakys štai jis čia, štai ten, neikite ir nebėkite paskui juos. Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir žmogaus sūnus. Bet pirmiau jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam. Kaip yra buvę nojaus laikais, tai bus ir žmogaus sūnaus dienomis. Žmonės valgė, gėrė, vedė, tekėjo, kol atėjo diena, kai nojus įlipo į laivą. Tuomet ištiko tvanas ir visus sunaikino. Ar netaip dėjosi ir loto laikais? Žmonės valgė ir gėrė, pirko ir pardavinėjo, sodino ir statėsi. O tą dieną, kada Lotas paliko Sodomą, iš dangaus ėmė kristi ugnis su siera ir visus sunaikino. Šitai bus ir tą dieną, kai apsireikš žmogaus sūnus. Kas tą dieną bus ant stogo, o jo daiktai viduje, tenelė pažemin jų pasiimti. O kas laukuose, ten negrįžta namo. Prisiminkite Loto žmoną. Kas tenksis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Sakau jums, tą naktį dviese miegos vienoje lovoje ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals drauge ir viena bus paimta, o kita palikta. Du bus kartu lauke ir vienas bus paimtas, kitas paliktas. Tada jie atsiliepė, o kurgi viešpatie? Jis atsakė, kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.